Kantuz kantu, Euskal Kultur Erakundeak babesutako emankizuna. ongi etorriak entzule, kantuz kantu emankizun honetara eta gaur larun bata, ba, diska berri baten deskubritzeko tartea ere izango dugu, eh, azken aldian bezala, eta hartarak gaur, ba, tori, taldearen eh, lan berriena eh, dugu deskubrituko, mm, duela gutxi, kaleratu baitute diska, e, disk etxe edo berri batekin gainera. E, Iparrorratza izeneko ba, zigilua atera berri baitu jurgi ekizak. Ba, alase, badugu zer kontatua, eta toriko edo tori taldeko eh, kantaria dugu gurekin. Kaixo gunon. Egunon. Zurmoduz. Pikain. Bai. bai. Eh, zurekin mintzatuko gara bainat, bainat bizkaiz, zaitu aurkeztu. baina e, zurekin itzen dugu zure diska berriaren inguruan e, mintzatzeko, esango dugun mm, aurreko diskarekin konparatu eta bat eman duzuela, eta azpimarratzeko ere bada e, bomberen eara joan zaretela ba, diska honen grabatzea? Hori da, hori zen gure asmoa lehen diska grabatu ginuen 2012an eta egin ginuen maketa gisa edo maketa pixkat uh, ongi pentsatu gintxuatu ginen ongi egiten, baina hor nahi ginuen landu ditugu irurtez eh, gure, gure komposak eta berriak eta nahi ginuen entxeiatu egitea produkzio, soinuaren aldetik produkzio pixkat Eh, landuagoa edo edo zerbait eta mm, ari ginen pentsaketan eta norekin egin ea berritz berritzekin estudio berdinean edo ez eta hor jogi ekitzak justuki eh, gure laguna eta et kontseilu hainitz eman dizkigunak proposatu zigun be, nik grabatuko ditut nire diskaren eh, pista batzu bomberenean eta Carlos Sinagarekin galdetzen aliotea lekua baduen Eta orduan errangin nuen bezagaitik ez, eta hain fama hona zuen, eta ezagutzen ginuen bere lana ere. Eta orduan e, pausua eman, pixkat eh, gauzak erdi profesional egiten, eta eta, eta, eta kote mm. gira. Asko ikasi duzu? ainitz bai. izan da, aste, luzea eta, eta motza, motza alde berean, baina luzea zen eta mm, lehen aldikoz gabatzen ginuen eh, txandaka lehen, bi diska edo bi maketa horiek egin genituen denak betan eta maite ginuen ere sortzen zuen giro hori, baina hor egin dugu txandaka eta gila da entzutea bai, edo aitzea bakarrik musika, musika kaskoan izanik eta ez guretzat biziki, biziki berria zen mhm. eta orduan ikasi, ikasi dugu egitean eta orduan zaila alde batetik, baina mm, bizikia bera ere. Kantu bakoitza mimatu duzu asko. Hori da, mm. hori da. Bazuren eh, lana beraz eh, ezagutuko dugu orain, e, sei pieza zuzaturiko diska duzue plazaratu berriki, zimur senduak e, goiburuarekin, izenburuarekin, bai. zimur senduak zergatik? Zimuk sendoak, eh, naiz eh, bosta ginen eh, mai baten inguruan, aperitifa zen egun ere, <laughs> eta eta segatzen ginuen, eh, grabatua ginuen diska, grabatua zen, eh, eta justuari ginen pentsatzen nola zemanen ginuen eh, eh, argazki edo, edo ola arte uh, irudi bezala, eta orduan bateri joleak Zedrikek berak pentsatua zuen duela aspaldi hartzea paper bat eta simurtzea, eta horren argazki baten hartzea, hori zuen, eh, hori mm. zuen buruan duela aspaldi, eta egin zuen, erakutsi zizigun bere argazki batzuk, eta, eta maite ginen, Eta aldi berean egia da gure, gure taldea pixkat uh, edo, edo dela, zenta gure artean baditugu gehi tamar urte Eh, desberdintasun, ni nahi gazteena eta eta zahenak uh, eh, urte egin dituzte aurten, eta orduan migatxe manuen paper simurtu horretatik joanez, simur sendoak ze bi, bi ejan nahietan uh, eh, oinahitzen nuela, simur sendoak izaiten ari dira simurrak eta bai baditugu simurrak badakigu zendako eta orduan sendotasun bat ekartzen dute, mm. eta aldi berean, zimugaren beste egan nahia, pixkat haus eh, uh, edo ladaten bezala, eta horiek ere sendoak izaiten aldirela, eta hori, mm. bueno. Ba, sendoak, diskan murrilduko gara beraz, e, itzalak argitu, izeneko pieza aukeratu duzu, es, esan dizut aukeratzeko kantuzun baitzu, e, egia da sei piezen artean, Hori da, <laughs> zaila, zaila. zaila dela utatzea, bai. ba, lau bat entzun, entzungo dugu gaurko saioan e, itzalak argitu kantuarekin hasi nahi izun duzu zergatik, e, arrazoi bere ziren gatik? Ez, eh, ez bada, ez bada, ez da dugu diska kantu horrekin hasten, baina negia da eh, pieza hori pieza hori hartu ginuela, pixkat hasteko promozio lanetan eta, Eh, soinuaren aldetik guretzat eh, eta konposaketaren aldetik guretzat aski zati begi bat eta eta egiten ginuen musikaren arabera pixkat eh, gauza, wala, gauza behi bat zen eta eta ara, orduan, bo, maite dugu gure azken konposaketetatik atera zen eta eta ara. Mm ba, dugu. beinat bizkaiekin ari gara garkuan solasean, eta garkuan ba, diska berriuntako lau kantu entzungo ditugu, eta lau kantuen artean oski, bargi ba, bidezun baitzu bilduko ditugu, zuen bigarren lana da, Da, bai. Eta bigarren lan honetan esan duzu urrats bat aratago manduzuela, zuela, e, ba, pixkat e, bomberen araioz eta hango Carlos Osinagarekin grabatuz e, ba, ikasi baituzu ere bai e, mimatu dituze kantu horiek, e, instrumentu bakoitzari ere bere lekua e, atxe e, izan da zuen helburua edo, edo ariketa bat? Ariketa bai, egia da gu konposatzen dugularik e, bakotsak ikartzen duela bere instrumentuaren... E, bere instrumentuaren partea. Nik e, kantaria, nik hitzak ekartzen ditut, nire ahots guziak nik erabakitzen dut ze melodia egingo dudan, eta bateri joleak bateri partea, eta bai, gitarra joleak haien, haien parteak, eta abar. Baina egia da landu dugularik e, diska hori, eta, eta batez ere han hainitz uh, lehen egia da hartu dugula denbora pixkat uh, entzuteko egiazki zer egiten zuen besteak eta nola ikusten ginuen. Eta egia da hori denbora eskasarekin ez dugula aski egiten mhm. eta hori hainitz aldatu da gure, gure ikusteko manerantz eta orain konposaketetan ere, ni, ni hausartuko nahi, segaitan bateri joleari, ez, hor ez dut, ola, ikusten eh, gauz hori, eta bateri jolea gitarristari melodia, ez dut, eh, bo. eta gure konposaketa lana hainitza beraztu da pause hori egin eh, Zuen lan berriari buruzko artikuletan, e, maiz irakurri dut, da, ba, bi gitarren arteko jolas hori pixat gainezarri nahi zentzen dutela, ez, lan Hori da, hori da. Eta duzuela emaitzan ikusten da ere. Bai, <laughs> espero, baina eh, hori da gauza eta initz eh, jendeak ere zuzenean, eh, zuzenean ikusten gaituelarik azpimagatzen duena, da bien arteko, bien arteko jokoa, zenta hainitzetan eta talde eta guk ere egiten dugu, eh? baina hainitzetan bigitar joleek egiten dute kasi gauza bera edo soinuak aldatzen dituzte bakarrik eta biziki ongi da eta baira talde biziki famatuak ola egiten dutenak eta eta nik maite ditudanak eh? baina gure bi gitarjoleak dira beti ehm, haien bi jokamoldeak eta haien bi zatiak lotzea. Eta orduan ehm, kantu berdinean izaiten alda batzutan Eh, bi, bi gitarrak horrekatuak edo bat egiazki egiten duena tema eh, principala eta bestea justu etortzen dena azpimarratzen batzutan, gero badira soloak, badira, bon, badi, biziki aberatsa da egia da bi, bien arteko ahemana. Mhm. Eta ikusten dugu hainitzetan, eta batzutan egipiketan bat eskazetsu balin bada, kasik ezin ditugu gure kantuak jo. Mhm. Eta, bon, hori guretzat seinale hona. Seinale hona da. Ba, entzongo dugu, beste kantu bat, e, bigarren kantua beraz, e, Hortzadarra, e, diskako azkena badena ere, Hortzadarra kantua zerri buruz, zarete, kantu honetan. Orduan, kantu hortan Hortzadarra, hartu nuen eh, Hortzadarraren eh, irudia eta simboloa, eta mm, kasik, fe, bi partetan da kantu hori. Lehen partean, da pertsonai bat, ez dakik ez ezaguna, baina pertsonai bat eh, ikusten du hortzadar bat, eta eta hasten da hortzadakaren gibeletik kojika nahi baitu ahapatu hortzadaka, egaten du e, be, nere bizia laituko zinuke, e, niretzat e, atxekin zaitut, eta eta bigarren partean konturatzen da bere, bere lasterka, lasterkaldi hori kalte egiten diola, eta orduan gelditu behar dela, eta itxoin behar duela, euria basatzea eta behitze guzkia etortzea, ortsa daga, bere, bere gainean behitze ikusteko. Eta da, orduan, pen, ulertzen alda, amodio, eh, amodio historio bat bezala, baina izaiten alda norbaitek balin badu helburu bat eta buru belagiari balin bada mm. helburu gibelean ezin lortuz eta batzutan itxoin pixkat, utzi gauzak pasatzen eta dudik, entxeatu nintzen, eh, hola eh? Zuk idatzi dituzu letrak? Bai. E, kantu guztiak e, zu, bai, zureak dira? Eh, diska bai, diska bai. Eta zen unako gaiak onkitu dituzu, orain e, bai ikusi dugu, ez? Eh, esan nahi ezberdinak ba, bilatzen dituzula, hitz batetik ba, bide ezberdinak irekitzen dituzula, bisat horrekin jolastu zara? Hori da, beti nik maite ditudan hitzak ere, beste, beste artisten hitzak eta e, nik maite ditut, uh, azalpen desberdinak eh, dituzten hitzak eta dituzten uh, dituzten janaldiak. Eta hortzadagaren uh, kasuan adibidez, bi pertsonek irakurriko dute testua eta berdin ez dute gauza berdina ulertuko edo edo ulertuko dute haien haien baitan senditzen dutenarekin eta eta bon, ez, da, ez da literatura handia, baina eh, hori maite dut, hori mm-hmm. entxeatzen naiz eh, egiten. Eta ez beti, uh, eh, aldibidez kontrolpean kantuan, hor zinez hartu dut beste, beste itz, idazteko manera bat, ironiaz beteriko hitzak, e, nun ematen, ematen, ematen aizen, um, kontrolpean gizartea txiki nahi duen uh, paperean eta eta jaten diet jaten diot gizarteari jan edan lasai eh, dena kontrolpean da eh, baina ez naiz ez, ora, ez naiz ni eta hor hartu nuen beste beste idazteko manera bat pixkat eh, zuzenagoa baina mm bueno Baina, baina ez zuzen zuzen nik pentsatzen dudana, ez naiz ez naiz behin ere hortan sartzen. Eta momentuan momentukoari lotzen zara? Diote edo gutxi gutxi egia ejan, gutxi uh, beti abiatzen naiz nire, nire bizian edo, edo, edo urteetan eta bizitako gauza batzuetaz, baina izan ere gauza juntak ez beti bizi, bizipen eta eta etxipen eta modio ez olako tema, baina zaiten alda gauza jun bat nik bizi izan dudana edo lagun batek bizi izan, dudana, izan duena eta eta are hasten gira hortik, astapen bat da, eta ea nora ino eramaiten dugun hitzetan. Eta beti utziz, atera bide bat hortik, atera bide bat bestaldetik, eta eta osatuz uh, eh, utxuneak. Lehenik letra eta gero musika izaten da edo alderantziz? Zez, Zu moldatzen zara bai, musikara? Bai, eta ba, moldatzen naiz. Eh, hor, uh, santza bat dut, bakarrik naiz, ez dira hor nire, nire molestatzeko <laughs> zen, da horiek egia egan, denbora initz ematen dut letrak, eh, letrak idazteko. Uh, bo, horiek egaten dute alferra naizela, baina nik betxatzen dut, no, bizigiz zaila zait, uh, ehm, itzakola bat batean botatzea edo hartzea, mm. kaier bat eta astea uh, idazten eta idazten eta idazten. Nik behar ditut eh, kasik hiru aste ere kaieraren entzinean eta, eta egarren, ba, zindut idatzi hitz bat ere, eh, ez mm. dut lortzen, ez dut lortzen, eta hiru asteren buruan zerbait ateratzen da. Eta egia da, uh, taldekideek batzutan Bon, ikusten dute denbora luze, eta me, orduan, orain arte, egia da, initzetan, uh, kantua eta, eta, eta melodiak eta hitzak gero etorri direla. Mm -hmm. Komposak eta horietan, hori ere, uh, ikusi dugu, pixkat mugatzen, uh, altzituela gauzak guretzat, orduan entzatzen gira hori ere aldatzen. Eh, uh, Errituen aldetik e, kantuz ikusten da, ba, e, indar, indar ondia duten kantuak badirela, lasaiagokoak, e, eta zuek diozu ere bai, ba, post-rock hortan lan egiten duzuela, rock, post-rock Eh, hori da. Hori dela zuen ere mua eta azapenetik? Edo... Bai, hori niretzat, nere, eh, biziki pertsonara da, baina uh, eman dugu etiketa hori, post-rock edo rock progresibo, baina nik zailtasunak ditut etiketa horiekin, zen da dena egan nahi du eta eta ezer mm. orduan rock, rock soinua badu, zenta bi gitarra, bi gitarra elektrika, sol, soloak bat dira ere, baina eh, baina nik hitzak idazten ditu dalarik, ez ditut idazten, beh, idazten ditut hartzen aldut ere nere gitarra, eta egin melodia biziki, eh, biziki errikoia, eta hitzak ere sartuko dira, eta orduan, Bai, gure gure musika egia da indartsua dela, jok, eh, jok sartzen dela, gero post-jok jok progresibo ez dakit sobera azaltzen, zenta niretzat ez du egan nahi handirik, baina uh, etiketa bat batekotan hori da, eta egia egan gure pixkat, eh, zaila, zaila zaigu nahi baduzu um, sartzea etiketa baten bagnean, zenta behar nuen bezala, hainiztasun handia dugu eh, talde hortan, eh, adinen aldetik, influentzien aldetik, eta egia da, kantu berdinean uh, gertatzen alda gitaristak egitea tema bat eta irurogeita amarkadeko, amarkadeko stiloan txartzen dena, solo bat, eletzeplin edo lako, taldeak bezala, baina aldi berean bateri joleak jotzen du erritmo bat, uh, hate against the machine edo, mm. edo gauza pixkat olako laro gehieta maha edora, berkantuan orduan, guretzat, egiten ditugu kantuak botatzen ditugu, baina ez gira behin ere antxiatzen sartzen etiketa batean, edo ez, hori ez dugu eginen, zenta mm. ez da gure estiloa, ez botatzen ditugu gauzak, eta eta gero jendak maite ez, baina bai. maite ditugu. <laughs> Horrek esan nahi du bidea irekia dagoela, etorkizunera begira. Hori da, segur. Agian eh, segur, ondoko diska era bat aldatu izango da. Ba, entzungo dugu, makur eta itxu, diska irekitzen duena, eta kanto bere energia badu, kanto Hori da, bai, bai, hasten da poliki, baina gero peti berdin entxeatzen gira gauzak irekitzen. Ba, entzungo dugu. Baitzuli edor bat egiten ari gara, hemen ari gara gaur tori talderen diska berria deskubritzen, eta esango dugu, eskuragarri badela dagoeneko. E, bai internet bidez, baina eh, diskak ere, ez dakit, saltoki normaletan erosian izan bai. dira? Bai, elkajen eh, atxemango dituzue, ordan, bai izan bai honan izan egualdean ere. Uh, gero gure internetet internetez uh, eh, gurekin ahemanetan emanez ere, orduan badugu bandcamp bat, orduan bandcamp hortan txartzen alda eta zuzenki erosi. Uh, orduan uste toritaldea.bandcamp.com dela, mm, bai, elbidea, zoan nahiz trompatzen. Edo gero gurekin eh, zuzenki ahemanetan sartuz ere Facebook edo, edo e-mailez. Mhm uh, eh, orra, eta et, kontzertuetan eta kontzertuetan uh, nola ez baitugu beti gure orduan diska berria eta lehenengo diskoa ere eta orduan biak salgai eta ematen ditugu orain eh, bomberenean ongi ongi atxeman zuen jendeak biak biak elgarri egiten dugu olako pak txiki bat, eta bidiskak ama boste eurotan eskuragarri. Eta zuzeneko begira jarriko gara ere, e, baltsan egunaren baitan ziburun izango baitzarete, e, tolosan izan zineten orain bihazte, eta hau izango litzake, ba, diska aurkezpena ere, ez, ziburun egingo duzuena, lehen aurkezpena, E, ziburun baltsanen izanen da? Alor, ez, ez, ez izanen da ziburuko plazan. Ziburuko plazan. Hori da, baltsan eh, elkarteak eginen du Eh, egun oso bat eh, Ziburuko plazan eta zazpitalde aituko dira uste dut e, eh, ahatsaldeko bi ontatik bederatziak arte. Bederatziak arte. Fa, amarrak arte, megu bederatzitan hasiko gira, azken konzertu izanen gira. Eta, odan egun polita estilo hainitz, eta, eta denak, kasik denak ziburutakak, eta orduan, ara, baltsan elkarteari elkartasuna ekartzeko, eta eta ara. E, beste zuzenekorik ere baduzu, eh? Jote, bira abiatua ondoko datak? Hor, egin ditugu janeko orduan lau, e, bomberenean izan zen bat, e, baionan ere egin ginuen, eta miagitzen ere atabalen, eta hor, gira prestatzen, orduan ez, ez ez dira gauzak denak eh, denak eh, ziurtatuak ez bai estatuak, baina eh, presatzen ari gira bira bat iraila urria eta zaroko eta orduan izan izan edo igualdean entxatuko gira bi, bi aldeetan mm. ez da alderik eh? Bai. egi gozian aitzea eta eta orduan ari gira hor buru belagi justuki hori dena muntatzen zenta jaten nuen bezala ez da gure lana, ez gira profesionalak, orduan ia da ez dela ejes guretzat hainitzetan astean zea gaitzea, eta olako bira batzu e, antolatzean, nahi baduzu jo, ainitzetan hainitzetan astean pasatzen da ere. Orduan mentsatzen gira familien aldetik eta gure bai. lanela aldetik ere dena ongi, ongi, ongi antolatzea, baina ari da mm. betetzen. Bai. Eta astapenen esan izan dugu, bonberenean grabatu izanak, eh, eragina izan du e, egoaldean ba, gehiago jotzeko, edo harremanak sortzeko ere baliagarri izan da? Bai, pentsatzen dut, pentsatzen dut, egia daela orain hor jaski freskoa dela, orduan ez ditugula orain ondorioak ongi ongi ikusten edo ongi auge ikusten, baina guretzat, guretzat lehen lehen, le Carlosekin, uh, izan dugun eh, topaketa hori guretzat izugarria izan da. Zenta txeman duguan, gu joaten ginen, ezagutzen ginuen bere fama, bere, bere talde taldeetaz uh, gu uh, maite binduta ginen, kasik, eta, eta bere lanaz ere, ikusi, ikusi uh, jende pasatu zen bere, bere estudiotik. Eta egia ejan, ahunt ara mutu egon gira ikusiz eh, nola zehajera ematen zigunz eta talde zezaguna bat ere eta me hartu gaitu ginen bezala eta eta, eta berak egana biziki biziki espeziala izan zela beretzat eh, aste hori gurekin, eta han lo egin ginoen ere bonberenean, aste batez eh, han gelditu ginen, eta orduan eh, etxearen jendearekin ere ahemanetan txartu, mhm. eta, eta berekin, eta gero um, nasketa lanetan ere hainitzaldi joan, joan izan behar ginen behitz bonberen Beretzat, berekin uh, akatsaldea pasa edo hola gure, gure diska lantzen. Eta jada, sartu, atseman dugula bereki, biziki poiet bat, eta bombereneko jandearekin ere tolosaren, eh, tolosan, eh, tolosan murgildu gira pixkatola aste batez, eta jada ahemanak musika medio biziki egesak atseman Bai. Eta gero ikusiko, ikusiko ze ondorio edo edo ez gertatzen den, eh, gertatzen den, baina geldituko zaigu joitzapen hori eta... Bai eta pertsonekin eh, hajeman uh, eh, Tenbora bat. Denbora utzi behar da. Hori da. Ba, osongi, hontan e, eh, buratuko dugu gaurko solasaldia eta astapenean erran bezala, e, iparroratza zigiluarekin atera dela diska, eta lehena da, ez? Hori zuena lehena. Lehena, Bob Sartag e, ziburuko taldea bigarrena izanen da, hor da, noiak janeko atera zuten, baina hor behitz produkzioan eman, eman dute haien bigarren diska, eta orduan ber produkzio hori eh, iparrogatza segiluan txartzen da ere. Eta orduan bai eh, bitzaz eh, aipatzeko, iparrogatza Cedric Lepin gure bateri joleak eta jurgiek izak montatu dute. Eta orduan izaiteko zigilu bat, diskoetxe, ez dakigu oraindik, ez da gauzak ez dira finkatuak. Mm. ideia zen pixkat bide utxek egiten duen bezala egualdean, Eh, gure iparaldean egitea. Hori da, e, kalitatezko musika, hori ere nola, nork eta nork erabakitzen du hori dena da, da pixkat antolatzekoa, baina eh, kalitatezko musika Euskaraz egiten diren hitzak hitzekin, eta, eta, eta gero justuki hainitz, orain eh, taldeek hainitz uh, eh, autoiko izten dituzte haien gauzak, eta jurgik eh, jaten zuen bezala, berak Willis Drummond eta bere, bere uh, eksperientzia uh, handitzen ari da, handitu, handia da, badu orain eh, sare bat, ezagutzen ditu pertsonak, ezagutzen, ezagutzen ditu salak, egratiak, eh, dena, mm. eta jaten zuen, baina nola autoeko izten ditugun gauza, guretzat atxikitzen ditugu aheman guzi horiek, guretzat atxikitzen ditugu kontaktu horiek, eta domaia da, domaia mm. da, zenta zuek bezalako talde batzuek, be ez dute ez dituzte ez dute denborarik eh, kontaktu guzti hoien eh, sortzeko eta eta domaia domaia txematen zuen eta orduan eh, idei idei idei hori segituz muntatu dute hori orduan ia da gu atera dugula hori ba, gure gure diska sigilu jenpean baina ba, oraindik dena dena egiteko da Bai. Bai, arnaz bide bat izanen da, ez? Iparraldeko taldeentzat Pentsatzen dut, pentsatzen dut, entziatuko pentsatzen duten txatuko girela, zubi bat bilakatzen ere, ego aldera egeskiago joateko, eta alderantziz ere. Alderantziz ere. Zenta initzetan uh, eh, ahituak gira, uh, eh, nola, fe, hor eta hor bomberenean ere uh, bertako jendearekin mintzatu ere. agitzen dira, Uh, ikustea inbeste talde badirela ipagaldean eta musika zaten aiz nire taldeta zari, eh? aski kalitatezko musika egiten dela, eta ara, Willis Drummond berak e, horiek atxeman dute eta eta egin dute haien, eh, haien bidea, baina egia dela, justu diskekin uh, joan ezarat eta entzun araziz, baina hori bajaldekoak dira, eta ez dira behin ere torri tolosara, bai dira bakarrik uh, ez dakitzen bat kilometro, mehiru lago den autoz, eta, eta ez mm. dira behin ere torri, eta alderantzizkoa ere. Eta tolosako talde batekin oso eh, ginen, eta errepikan ari ziren bomberinean, eta Eta ez dira behin ere, etorri uh, ipajaldera, ez dakik unok deitu, gaztetxeak, edo ez, festivala, edo... Eta orduan lotura bat izaiten albagira bilen artean edo zakit, zerbait egestu hori inguruan, hori izango litzateke helburu Elkarrezko gutza ere bultzatzea. Hori da. Beharrezkoa dela. Hori da. Ba, oso guztionekin geratzen gara, bainat, esker mila, honar bildu izana. Mila esker zuri, Eta gogorara ziko dugu, eh? larun batuntan, baltsan eh, egunaren baitan izango zaretela, ziburuko pilota plazan. Hori da. Ba, mila esker. Mila esker zuri. Kantuz kantu, Euskal Kultur Erakundeak babesutako emankizuna.